Dawno temu dwa koraby od Anglii szli. Silny wietr, słaby wietr i tak pływemo my. Jeden był Prince of Luther, wtory był Prince of Wales. I szli sud oni dwa na skroz Primoria Barbarii. Na goru, na goru Bosman je nam Silny wietr, słaby wietr I tak pływemo my Gledajte wy na morje Odkud wieje morski wietr widite wy spokojny brzeg Primoria Barbarii Spokojna woda na Primoriu Horyzont pusty jest Silny wietr, słaby wietr I tak pływemo my i nagło widny korab jest, on bystro pływa k nam. Sowietrom idę on na skroz Primoria Barbarii. Prizywaj ty, prizywaj jego, krzyczy kapitan nasz. Silny wietr, słaby wietr, i tak pływemo my. Jest ili ty drogowy korab, ili wojenna łódź. Wydaje on nas spokojnych wodach Primoria Barbarii Jane jest mi wojenny korab, ni drgowa lod Silny wietr, słaby wietr i tak pływemo my Ja jestem straszny pirat, który idę na złata łow Zato ja plivaju črez primorje Barbarii. Perite strjelby, perite sable, kanony i czerny prach Silny wietr, sobie wietr i tak plywemo my Idemo my, piratov biti, spaliti piracki znak I bitwa nacina, jest na primorju Barbarii. przyszedł k nam pirati, dajte te nam Silny wietr, słaby wietr I tak pływemo my Ale nasz odgovor do nich byli kulie naszych strzelb I leży lod na morską dnu Primoria Barbarii I leży lod na morską dnu Primoria Barbarii I leży lod na morską dnu Primoria Barbarii